Aturri estudian bai grabatu dute aurtengo herri eh, kantua. Eta aurtengo kantua entol sarmiento taldea arabarra kondu du. Eta musikari maialen arzai jarri dizkio letrak. Ba entol sarmiento taldeko kantari den inigo etxezarretarekin mintzatu gara. Bai, hor, joe, Hasiera batetik ja, harrito gintuen azkenen, eh, joe, gure, gure taldea, bari arabako egoaldekoa da, Eta azkenen, e, jo, ba, osako herri txiki bateko, talde guretzat oraindik ere txikia izan da, ba, herri urratxerako abesti bat egitea, azkenen eh, eta hainbeste kilometro egon bat abestean artean, ba, Euskal Herria bizirik dagoenaren, ezakite, adibide bat izan daiteke ez, eta orduan oso soposik e, eh, hartu dugu, eta egia da guztia ez dugula izan denbora askorik egiteko, guztia nahiko azkarretorri etorri dela, baina egia esateko, ba, bueno, osongi, osongi. Ere maian lenta bion artean komunikazioa ona izan da, ordune, ba, bueno, ongi atera guztia bai. <laughs> Nola izan da zuen eh, sortze prozesu hori? Bueno, ba, uste dugu behintzat eh, bai jai hauetarako abestialai bat e, beharko nukela, orokorrean abestialaiak egiten ditugu, baina, bueno, kasion, kasunetan bai zerotik sortutako abesti bat da, ez da aurretik e, izan melodia bat hartuta, ez ezer, zerotik sortutakoa, eta egia da taldea dagoen momentuan, ba, bueno, e, soinu berria bilatzen ari garela, eta hor duen ba, honekin ere, urrengo diskoari begira, ba, nola forgatxo bat izan da, eta eta duen modernia de puntu hori edo gutxori uste dut nabariaitekela abestian. Eta maialen hartzaiusek aurreratu digunaz. Hasteko abestia bera melodikokin ikustuta laia dela, ez esango nuke, eta letraetan ere ez dago, ez dago tristetik ezer, ez? E, pixka bat, e, agian hasieratik orain arteko esfortzua gehiago, gehiago aipatzen da, baina inolako, inolako penari gabe. Ezu eh? mm. zehaskatik pasatua, e, urbiletik, ez? E, sentitzen duzun, besta izaten da herri horrek laguntzen du? Bai, egia esateko, bai, herri urratxera ni txiki txikitatik urtero joan naiz, urteren batean utxegin baldin badut ere, baina, baina bai, barruan sentitzen duzu ez, gainera justu liziotako kolegioaren aldeko diru bilketa bat da, eta ni lizeo hortan izan naiz, ez dut santzarik izan lizeo berrian izateko, baina, baina bai sumatu nuen lizeo berria egiteko diru beharra, ez? Eta orduan, bai, ba, ez dakit nire karpen txikia egin baldi maut, ba, posten ez ez. Amaialen hartzaiusen adirazpen hauekin gelditzen gara, eta hori bai, aste zunbaitzu itxen berko ditugu oraindik ere, herri urratzen aurtengo kantua entzunalizateko. alizateko.